الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Hvala uzvišem Allahu Đalešanuhu koji nas je večeras ovdje spojio. Salavat i selam mir i blagoslov našem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam čije hadise čitamo, na koga se ugledamo, čiji život je obrazac po kome vjernik treba da postupa. Molim Allaha šanuhu da nas vodi putem njegove upute pravim putem, jedinim ispravnim i putem sunneta našeg poslanika sallallahu alaihi wa Molimo ga da blagoslovi sve njegove ashabe, njegovu časnu porodicu i sve vjernike do njega dana. Evo ja ću večeras, ako Bog da, zamijeniti našeg hafiza Kenana koji je e, na jednom putovanju u Luksemburgu u jednom našem bošnjačkom džematu pa je večeras odsudan. A njegova ideja i njegova poruka koju vam šalje jeste da u svemu moramo ustrajati. Nekada jedan čovjek ne može sve stići. Međutim, u dobrom dijelu koje želimo da nam donese plod na kraju moramo ustrajati. Od njega ne smijemo odustajati. Zato večeras nastavljamo sa ovom halkom. Ako Bog da idućeg četvrka će nam se pridružiti opet Hafiz Kena. I upravo je ustrajnost i kontinuitet u činjenju dobra glavna stvar o kojoj bi ja večeras želio govoriti. Stigli smo do hadisa iz knjige o, o abdestu do poglavlja koje je pod brojem 29, a poglavlje nosi naziv noge u sandalama treba prati, a ne potirati po sandalama, jel? inače se odnosi na obuću. Međutim, prije nego što počnem govoriti o ovome hadisu, kazao bi nekoliko stvari koje su po meni izuzetno bitne o čovjeku o kojem se govori u ovome hadisu. A to je jedan ashab koji se zove Abdullah ibn Omer. I sin je halife Hazreti Omera radijallahu anhu. Omera ibn Khattab. Ja. Allahu Đelešanuhu mudrost je bila da osim što je ljudima slao objave kao upute po kojima će postupati na ovome svijetu da bi stekli sreću i red i harmoniju i na dunjaluku, a zaslužili nagradu na, hiretu, jeste da njegova je mudrost bila da pored te objave šalje ljudima i poslanike. I posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam koji je obrazac kako se vjernik treba ponašati da bi postigao tu sreću. Također Allahova mudrost je bila da nam je sa poslanikom ostavio i ljude koji su živjeli u njegovom vremenu, koji su prihvatili njegov sunnet, koji su prihvatili Kur'an kao objavu, i koje je sam poslanik korigovao u njihovom ponašanju. Mi danas nemamo tu priliku. Oni su imali priliku kada nešto pogriješe da im lično poslanik Alehi selam kaže da li je to u redu ili nije. Da li treba tako postupiti ili nije. Stoga mi kao vjernici imamo dosta toga naučiti iz njihovog života. Abdullah ibn Omer je čovjek za koga se u knjigama o hadisu i o siri Božijeg poslanika u knjigama o sahabima kaže da je toliko dosljedno slijedio poslanika sallallahu alaihi wasallam da su neki ljudi nakon smrti poslanikove počeli govoriti gospodaru moj poživi Ibn Omera, Abdullah Ibn Omera dok i ja živim da bi ga mogao slijediti. Kaže jer nema niko da je više privržen poslanikovom sunnetu nego što je on. Znači, ashabi, ljudi koji su živjeli poslije smrti Božijeg poslanika, alaihi selam, ugledali su se na a, Abdullah ibn Omera. On im je bio živi primjer kako slijediti sunnet poslanika, alaihi selam. Toliko ga je precizno i dosljedno slijedio. Toliko ga je precizno i dosljedno slijedio. Poslanika sallallahu alaihi upoznao je kada je imao 13 godina i kaže, spominje se u mnogo predaja da je oponašao do najmanje detalje sve poslanikove postupke. Kaže, kad bi na mjestu gdje je poslanik Aleyhi Selam klanjao i on bi klanjao. Ako je poslanik Aleyhi on ga vidi da čini dovu stojeći i on bi tako činio isto. Kad e, čak se spominje jedan slučaj, putovao je s poslanikom Aleyhi i poslanik je na tome putu sišao sa deve i klanjao dva rekata. Kaže, kad god bi Abdullah ibn Omer naišao tim putem, Tačno na tome mjestu sišao bi sa deve i klanjao dva rekata, tačno onako kako je poslanik alihi Selam radi. I sve to je radio iz ljubavi i poštovanja prema poslaniku Alehi Selam i željom da njegov sunnet do krajnje granice, do najmanje detalje primijenio. Nažalost, mi se danas trudimo na svaki mogući način da što više ličimo onome što nije muslimansko, što nije dio naše tradicije, a da smo eto nekako u duši muslimani. Jel hoćemo klanjati, ali da što više ličimo onom tuđijem. Omer, Ibn Omer, radijallahu anhu, šalje nam poruku da je obaveza slijediti poslanikov sallallahu alaihi wasallam sunnet i što više, što više ličiti na njega. Kada ulema govori o takvaluku, što je cilj svakog vjernika, jel? Na mnogo mjesta u Kur'anu kaže da biste postigli takvaluk. Takva. Kada ulema govori o takvaluku, kaže da je takvaluk svijest o Allahu Želešanuhu na način da izvršavate sve obaveze koje Allah traži od vas. Pa i one najmanje. I one najmanje sunnete koje je poslanik salam radio. Jel? I s druge strane da se čuvate onoga što Allah Želešanuhu zabranio, pa i onih najmanjih sumnjivih stvari. Jel? E to je put kojim je hodio Abdullah, Abdullah ibn Omer. Druga stvar koju bih želio kazati ovome ashabu Allahu poslanika alaihi selama koja nam je bitna kao, kao pouka koju ćemo ponijeti večeras jeste da je vrlo mlad sazrio i kada njegovi savremenici, drugi ashabi govore o njemu, kažu da je vrlo mlad sazrio. Kazao sam da je poslanik Ali Selam upoznao kada je imao 13 godina. I možete zamisliti gdje je to bilo. Njegov otac Omer radi Allahu Anhu poveo ga je sa sobom u bitku na Bedru. Da se bori. Sa 13 godina. Kaže ali ga je poslanik Selam vratio. Rekao da je premlad i da treba, treba još sačekati. Ja. Mi danas ćemo sresti puno roditelja da na svaki mogući način e, svoju djecu žele skloniti sa puta težih iskušenja, težih iskustava u životu, jel? Misleći da će ih tako sačuvati, jel? A najveća iskušenja i najteže situacije rađaju najveće ljude. Kako se u jednom hadisu poslanika sallallahu alaihi kaže ljudi koji su najviše iskušavani, i koji su imali najteže kušnje, jesu Allahovi i poslanici najbolji ljudi, odabrani ljudi od Allah Kaže, zatim oni, oni slični njima, zatim oni slični ovim drugima, jel? Kaže, dalje poslanik alaih salam, stupanj kušnje je prema snazi imana, odnosno vjere, vjere kod čovjeka. I mi, kao mladi ljudi, moramo se upuštati u sve životne, sve životne domene, jel? u sva životna iskustva i tako ojačavati, ojačavati svoju ličnost. To je bio put Abdullaha, Abdullaha ibn Omer. S druge strane, poslanik sallallahu alaihi nam u onom hadisu o sedam ljudi koji će zaslužiti Allahov hlad na sudnjem danu, kad drugog hlada ne bude, spominje i mladića koji je odrastao u ibadetu Allahu Đelešanu. O naše Takav je bio, takav je bio Abdullah ibn Omer. U mnogim predajama o Abdullahu ibn Omeru se govori sa još jednim lijep, e, spominje se još jedan njegov lijep nadimak. Kaže, ashabi su ga zvali prijatelj noći. Zato što je noći provodio u ibadat Allahu Đelešanuhu, u zikru, u klanjanju, jel? tako dalje. I spominje se jedan njegov san u jednoj predaji. Kaže, usnio je da su ga uzeli meleci da ga nose prema džendetu i kaže mu da izabere bilo koje mjesto u džennetu da uđe u njega. Jel? Kaže, zatim mu dolaze dva, dva meleka koji ga pokušavaju odvesti u džehennem. A ovaj što ga je vodio spriječava ih i kaže ne boj se ti ćeš sigurno u džennet. Kaže, ispričao to svojoj sestri Hapsi, a ona je otišla do Allahu poslanika selam ispričala mu to. I onda je poslanik ali selam kazao kako li je divan i veliki čovjek Abdullah ibn Omer poslanik ali selam ništa kaže kaže, al doda još jednu stvar kaže, samo još kad bi klanjao noći namaz samo još kad bi klanjao noći namaz za takvog čovjeka poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže i kaže Abdullah ibn Omer od tog trenutka kada je to čuo kada je čuo riječi poslanika alaihi nikada u životu nije propustio noći namaz nikada u životu nije propustio noći namaz koliko je noći namaz prisutan u našem životu Nama za kojeg poslanik Alim salam kaže da je odmah poslije farz namaza. Najvažniji i najvrijedniji namaz poslije farz namaza. Koliko smo mi prijatelji noći? Ili smo prijatelji sna, pa uvijek spavamo. Ja. Prijatelji kreveta, prijatelji organa. Zaboravimo da zikrimo, da klanjamo. Ali opet, kazao sam da je osnovna stvar i osnovna vrlina o kojoj bi želio govoriti koja se tiče Abdullah ibn Omera ustrajnost. Počnimo, ako to do sad nismo činili, sa stvarima koje ćemo raditi kontinuirano. Sa stvarima koje ćemo raditi kontinuirano. Ako ćemo klanjati i namaz, počnimo sa dva rekata i godinu dana klanjamo dva rekata. ako klanjamo dva, klanjajmo četiri, pa godinu dana klanjajmo četiri. Jel, ali ustrajmo u onome, u onome, u onome što je dobro. Hadis. Sada ćemo ga pročitati koji večeras obrađujemo. Je 166. hadis u Buhari u zbirci hadisa. Haddetana Abdullah ibn Yusuf kaže. Prenio nam je ili pričao nam je Abdullah ibn Yusuf. Kale ahbarana Malik an Said al Makburi. A on je rekao da ga je obavijestio Malik prenoseći od Sejda ibn Makburija. El Makburija. An Ubejd ibn Đurejđ. A ovaj od Ubejda ibn Đurejđa Kale, ennehu, ennehu kale li Abdillah ibn Omer. Kaže da je on rekao Abdullah ibn Umar Ja Eba Abdillah, re'ejtuke tasna'u erba'an lem ara ahaden min ashabike Kaže, vidio sam kod tebe da radiš četiri stvari koje niko od tvojih prijatelja ne čini. Misli se niko od ashaba Allahu poslanika. Ja. Kaže, šta si vidio? Reče mu Abdullah ibn Omer. Pa Ibn Đurejđ dalje nastavlja. Ra'ejtuke la min al arkani illa illa Kaže, vidio sam da dotičeš samo dva jemenska ugla Kabe. Misli se kada, je obavljao hađ, jeli da je dok je kružio oko Kabe, doticao samo ta dva ugla. Jel? Vidjet ćemo kasnije o čemu se radi. ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تسبق بالسفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَ Dalje kaže ovaj Ibn Đurejić, kaže vidio sam da obuvaš sandale od štovljene goveđe kože i vidio sam te da se bojiš žutom bojom i kada si bio u Mekki vidio sam te da nisi izgovarao telbiju sve dok ne bude jemu tervije. A to je dan uoči <clears throat> stajana, na Arefatu, osmi dan Zulhidžeta. A svijet, kada je vidio mlađak, misli se na shabe ostali, izgovarao je telbiju. Ja. Ibn mu govori kako je te stvari vidio samo kod njega. A šta mu odgovara Abdullah ibn Omer? Odgovara mu upravo ovo o čemu smo s početka govorili. Da je on do u detalje slijedio poslanika Aleyhisselam. I da je to činio samo što je tako eh, vidio da čini poslanik Aleyhisselam. Kaže Abdullah, što se tiče uglova Kabe kada se čini tavaf, ja je vidio sam Allaha poslanika ali selam da je doticao samo ta dva ugla. I ništa drugo. I ja tako želim da postupa. Što se tiče sandala od štovljenje govođe kože, vidio sam Allaha poslanika alaihi selam kako obuva sandale na kojima nema uopće dlake i u njima uzima abdest. Znači vidio je poslanik ali selam kako obuva ovakve papuče i u njima uzima abdest. Pa je i on kaže pa i ja eto volim takvu obuću obuvati. Kaže što se tiče žute boje kojom se farbao, kaže to sam opet vidio Allahov poslanika alejhi selam da je upotrebljava pa i ja volim da se njome boji. Zato što je to činio poslanik alejhi selam. Kaže a što se tiče izgovaranja telbije na hađu, to nisam uočio ni kod Allahov poslanika alejhi selam da je učio sve dok se ne pokrene njegova jahalica, a to je kada se krene prema mini, prema mini i arefatu. Jel? Uglavnom ovaj hadis govori o nekoliko stvari. Jel? Stavljen je u knjigu o abdestu jer govori između ostalog o uzimanju abdesta kada je čovjek u sandalama. Jel? I ima e, imam Buhari slovi ovo poglavlje, na početku smo to kazali, noge u sandalama treba prati, a ne potirati po sandalama. Jel? Ovaj Ibn Đuređi je vjerovatno vidio ashabe kako su potirali po, po sandalama da uzimaju abdest, a onda iz ovog hadisa Ibn Omera učimo da se treba skinuti te sandale, uzeti abdest jeli, ponovo, ih, ponovo obuti. Dobro. Dalje iz ovog hadisa, prema ovoj lijepoj knjizi eh, Buharijevoj zbirci hadisa koja je prevedena kod nas, možemo zaključiti sljedeće stvari hodočasnik u toku hađskih obreda iz poštovanja dotiče jemenske uglove zida Kabe koji su podignuti na temeljima zida Ibrahima a.s. A u jednom od ta dva ugla je uzidan Hadžerul Esved. Znači na osnovu ovog hadisa zaključuje se, zaključuje se da treba dodirnuti ta dva ugla Kabe. Ovaj kamen za kojeg predanje govori da se treba po pravilu dotaći kada se čini hađ, jeli, E, također e, može se samo, mogu se samo dignuti ruke prema njemu ako mu ne možemo zbog gužve prići kako danas čini većina, većina hađija. Jel? Doticati i druge zidove kabe, druge uglove kabe nije obaveza, ali je, ali je i to lijepo činiti, to su činili, činili drugi ashabija. Također iz ovog hadisa zaključujemo sljedeće, da je dozvoljeno nositi obuću od štobljene goveđe tvrde vrste kože, jel? Ebu Omer kaže da ne zna da postoji razilaženje oko dozvoljenosti nošenja ovakve oboće među lemom, ali, ali ova Ibn Đurejđ jeli, spominje, spominje i to. Znači, šta je još ovdje bitno napomenuti? Ebu Omer kaže dalje da je nepoželjno e, obuću od kože, jeli, papuče od kože nositi u mezarju jer je hodanje po mezarju Muhammed sallallahu alejhi ve zabranjivao u takvoj obući. U groblju treba e, vladati mir i tišina i čuvati ga od e, stopala od stopala stoke. Jel? Groblja su počivališta koja treba pristojno, pristojno održavati. Jel? Dalje, dozvoljeno je koristiti žutu boju e, kako se vidi iz ovoga hadisa, poslanik Ali Selam se bojio šafranom i versom je tvojio svoju odjeću, saruk pa i kosu svoje brade, odnosno dlake, dlake svoje brade. Također spominje se i ovaj posljednji dio oko izgovaranja telbije. Međutim, ja bi na kraju da zaključimo da sve ovo što nam se govori u ovome hadisu govori nam o dostojnosti i slijedjenju sunneta poslanika ali selam do u najmanje detalje od strane Abdullaha ibn Omera. I to je ono što bih želio da zapamtite večeras. Kada čujemo da je poslanik alaihi selam nešto radio, trudimo se da to radimo tačno onako kako je poslanik, poslanik radio. Onda ćemo zaslužiti njegov šefat i onda ćemo na pravi način slijediti, njegov sunnet. Poslanik sallallahu alaihi sa tim ćemo završiti, u jednom hadisu kaže Ehabbul a'mali ilallahi eduamuha Najdraža djela Allahu Đalešanuhu su ona u kojima čovjek ustraje Ona koja traju. Koja imaju svoj raspored i konstantno se radi. Jel? Wa in Kaj čak iako su mala. Čak iako su mala. I ono što potencira Hafiz Kenan, vidimo koliki je uspjeh kada mi svake sedmice donesemo po kilu neke hrane, koliko to na kraju godine bude. I koliko koristi od toga ima. A da smo jedan dan odlučili u ovoj godini da donesemo koliko možemo hrane, vjerujem da bi puno više bilo ovo čitavu godinu. Polako, pomalo, jel? Pomalo. Tako je, sa, našim životom. Pa i ona kaplica koja kapa konstantno na kamen pa ga buši, jel to radi polako. Polako, malim koracima, ali ustrajno. Ali ustrajno. Također je isti slučaj i sa grijesima. Čovjek kada čini male grijehe, ako u njima ustraje, to postaju veliki grijesi. To ga odvede u veće grije. Osim ako čini istigfar I zapamtimo za kraj jedna lijepa izreka kaže La, kebira, la mal israr. Kaže, nema malo grijeha ako se u njemu ustraje Ako se konstantno radi. To postaje veliki grijeh. Vola kebirate mal istigfar. Ali također neće biti upisan ni veliki grijeh ako čovjek čini istigfar ako traži oprosta od Allaha Molimo ga da nam da ustrajnosti u vjeri, da nas sačuva svih vrsta grijeha, da nam podari takvaluk, svijest o njemu, svijest o njemu konstantno da nas on prati, da nas on kontroliše, da sačuvamo i najmanjih grijeha koje možemo počiniti, da činimo i najsitnije detalje i najmanja djela za koja znamo da su dobra, za koja znamo da je poslanik Ali Selam radio i preporučio i taj kontinuitet će nam sigurno na kraju, na kraju donijeti, uspije. Na kraju e, proušit ćemo jednu zajedničku dobu, a poslije ćemo se sjetiti mama Buhari sa jednom fatihom ili dobom. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبب إلينا الإيمان والإسلام والإحسان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم